ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos vaskrse. Vaskrse. Vaskrse Hristos i ostavi dubok pečat na ljudskoj prirodi, pečat besmrtnosti, i neuništivosti, ali pečat slobode koja određuje našu sudbinu u, u večnosti. Jer kako reče gospod u ovoj priči, ako ne slušaju Mojsija i proroke, ako ko čak i iz mrtvih vaskrse neće verovati. Tako i danas svet u svom maloverju zaboravlja na tu najveličanstveniju pobedu i kako apostol Pavle kaže, zbog svog neverovanja postadoše krivci za svoje robovanje smrti. A pre nego što izrekao te reči, gospod nam je iskazao ovu priču o Lazaru i bogatašu o bogatašu koji je u ovom svetu imao sve i ubogom siromaku Lazaru koji je u gnoju želeo da se nasiti makar mrvama sa trpeze bogataša, ali ni to mu ne dava. I priča u toj svom površnom sloju socijalna o toj nepravdi socijalnoj, ali koja opet dovodi do mogućnosti za spasenje, jer i bogatstvo kroz milosrđe dovodi do Boga, a i siromaštvo kroz trpljenje opet dovodi do večne radosti. Ali i drugi je takođe nivo prisutan u ovoj priči. Mnogo prisutniji u našem životu, iako možda sakriveniji, a to je taj nivo otuđenosti ljudi jedni od drugih, bezosećajnosti koja vlada u ovom svetu takvom svilinom i nezadrživošću, jer ovaj bogataš nije činio nikakvo zlo Lazaru, ali mu nije činio ni dobro. Jednostavno ga je prezreo, jednostavno ga nije bilo briga za potrebe ubogoga Lazara. I kako svako od nas negde ima u svom životu nekog ubogog Lazara, svakom je od nas gospod dao nekog kome treba možda naša lepa reč, možda osmeh, možda neki savet koji nama i ne znači ništa, ali njemu bi mnogo značio. Možda samo da razumemo njegove potrebe, njegove muke i želje i bez uopšte potrebe da mu što pomažemo. Kako je to i Čehov u onoj svojoj pripoveci Tuga opisao kada je Nom kočijašu i oni umro sin, pa Pokušao je da podeli svoju tugu sa raznim putnicima koje je te noći vozio, ali nijedan ga nije ni želeo saslušati, kamoli razumeti. I danas i mnoga naša deca stradaju upravo od tog našeg nerazumevanja, naše bezosećajnosti i spremni da im pružimo možda i materijalno ono što mislimo da njima zadovoljava potrebe, ali onu istinsku kristoliku ljubav često nismo u stanju da im pružimo, ostajemo bezosećajni za njihove potrebe, za njihove borbe, za njihova iskušenja ovoga vremena i oni sa tom prazninom u duši, poput ubogog Lazara, Kupe mrvice ljubavi iz ovoga sveta, a često je odu da je traže na pogrešnim mestima sa pogrešnim ljudima koji im daju samo surogat ljubavi, pripadnosti, prihvatanja. Da se svako od nas zapita koliko je pozvan da da, koliko malo daje i da se negde uporedimo sa ovim bogatašem u tom duhovnom smislu i da se okrenemo putu zajednice, putu istinske stolike ljubavi. A čak, naravno, ako smo i kao ovaj siroma koji vapi za razumevanjem, vapi za ljubavlju, vapi za prihvatanjem, a ne nalazimo ga u ovome svetu. Ako nas ljudi ne razumeju, odbacuju, preziru. Da imamo primjer ovoga ubogoga Lazara, kome ime zapisano u knjizi života, da potrpimo hrabro, bez roptanja. On je pretrpeo i na kraju ušao u zajednicu svetih u naručje pravednoga Avrama, a ovaj bezosvećajni bogataš u večnu samoću, u večnu, večno mučenje, u večnu tugu, pe želeo samo da Lazar umoči prstu tu, tu vrelu smolu vrelo u oganju u kome se nalazio ovaj bezimeni bogataš, ali nije ni to bilo moguće, jer je sam sebe odredio ovim životom ovde odredio u večnost. Sam je želeo samoću i bezosećajnost, sam je u večnosti i ušao u to. Tako da, imajući ovu priču pred sobom, da se ohrabrimo i na trpljenje i na davanje, da ne tražimo ljubav u izobilu od ljudi, jer je nećemo dobiti, već da tražimo Božu ljubav, jer On je prvi koji je bio prezren, koji je bio odbačen, koji je bio porugan, i mučen, iako je došao u sve da donese punoću ljubavi i istine i pravde, da nikada više ne budemo sami i usamljeni, a odbacili smo ga i prezreli, ali nam je on sve oprostio. Tako i mi, da tu ljubav koju nam je od Boga data, da je dajemo drugima, da se žrtvujemo, da stradamo, ne tražeći ništa za uzrata, Bog će nam zato dati sve. Njemu neka je slava, hvala u vekovi vekova. Amen.